Inak ugarte, xapelun eh, berria bemailan, egunon? Egunon, Kristo. Beraz, eh, Iñak, hala, astelenean eh, partida edera jokatu duzue, fase ezberdinak izan dira final hortan, gibelapenarekin, nola bizi izan duzu? Partida guztote, da ba, publikoaren txako partida oso polita izan zela, eta pilotarien txako, ba, nire kasuan hasieran eta eta kasike partida bukare arte oso partida polita eta txegina joan zen, dena bastakit ustez ondo aterazen, e, jokoan e, dominatzen, baina, baina partida bukatzeko gutxi falta zenean, e, ba, bueno, bokertzen, bueno, e, John San Pole gorantza eta gorantza eta gorantza tortzen hasi zen, eta kasik e, partidari buelta eman zion, baina, baina, bueno, suertez, e, berro itea lortu nuen, eta txapela bizkaira karri nuen. Helburu tzat hartu zinuen, egia egiteko, txapelketa hasi zenean? Bueno, helburua, ni helburua zen e, e, txapela lortzea, baina baina banekien e, eh, banik buruz buruka e, maia nahiko daukadala eta eta gainera asko maite dute buruz buruka jokatzea eta ez dut esango nire helburua txapela irabaztea zenik, baina bai bai e, azkenengo fasetara edo finalerrietara edo edo osegatik ez eh, finalera ailegatzea ba, ba bai, bai. Berezkoetara pasatzeko eh, eta ziagustarekin egokitzen eh, gira, etzen bere ala gertatu, ala ere, pixka bat, ege bantxa bezala hartzen duzuzuk, erakusteko Frantziako Federazioa hori kasu untan, be, bai, egoaldekoak izanik ere, maila bazinutela, edo nuntzen traba orientzat behar bada, beste galera bat egiteko. Ba, guk debuta, do, bueno, berezkoetan e, lehenengo partida ba, ba, eta bian uste jokatu genuela, baina, bueno, askotan esan dut uste dute egoera hori ez dela erreala, izan, ze ez da askenean e, eh, niko eta mabi urterekin egin nuen eh, lehenengo partida, eta ez da berdina eta mabi urterekin egitea, ba, atzean daukasun esperientziarekin, eta eta hainbeste urte pilotan eh, jokatuta ez da berdina hori eta mabi urterekin edo amazortzi emeretzi edo hogeita bi urterekin egitea bezala. Orduan, e, bueno, ba, ba, gauzak e, datozenean etortzen dira eta eta orduan aprobetxatu behar dira eta eta nire helburua kantxara ateratzen naizen bakoitzen hori da, aukerak aprobetsatzea. eta erakustea ba, ba nire maila horregoteko moduka dela eta hori, ez, ez edo, edo feerakuntzari edo ez edo beste edo norri erakustea baizik eta niri pertsonalki niri eh, erakustea ba, ba, hor jokatu behar du Beste borroka bat eh, eganen dugu, Euskararena, Ipar Euskal Herrian, behar bada sufritzen duzu pilotari bezala, bereziki eh, eh Frantziako Federazioaren ganik, errespetu eskasa bada hasteko hizkuntzaren lekua bermatzeko, Euskaraz mintzatzeko, alde hortarik ze ikus duzu? Ikasi duena da ez da berdina eskupilotak antolatzen dituen partiduak edo edo federakuntak antolatzen dituen agibus eskupilotarekin bo, nik nik edo kadan harremana euskera ezta, ba, ba, ba frantxez eta ba, eta bueno, harremana euskera egiten dugu nahiko, nahiko naturala eta egun erokotasunean oinarritutakoa eta orain frantxako federakuntarekin ba, bai, egia eh, euskara ba, bai federakuntzako ba, langile eta, eta jendean artean ba, ez, da, ez geri, eta apena bada, baina, baina horrela da, eta eta ez du ematen e, haiek ere ba, hori aldatzeko lan askorik egingo duteni. Amatur zirenean, menturaz aldaketa senditu dukezu, ipagaldeko pilota bat zordeak gehiago sigurtatzen du eskuararen lekoa? Bai, hombre, bazkenean, ba, eh, ez, eh, pilota batzordea Euskal Federakuntza bada, eta uste dute, ba, Euskal Federakuntza moduan eta e, euskarak bere lekoa oki behar duela eta, euskararen erabilera ba, ba, bermatu behar dela eta bueno, ba, batzuek euskara zingo dute, beste batzuek frantzia zingo dute, baina bintzate euskara egiteko aukera e, ore gotea, uste oso garrantzitsua dela. Argiki mintzatzeko, dakigu nola den, ikuspegiak nola diren ipagaldean, e, Sanchezek Sanchezek, Nafartar batek du frantziako xapelketa, bizkaitar batek e, B mailakoa, batzuendako espainolek irabazi dute eta badakit zuretzat ez dela alakorik. Bien garaipenaz iritsi batuk aiteko, edo ez baitez bada lutuak da kasualitatea ere bai, urte berian gertatzea, nola ikusten eh, dituzu hor eh, elementu horiek? Bueno, kasualitatea edo ez, ez dakit, eh, orain arte hori gertatzea ez da posible izan, ba, ez, garelako egon berezko mailan eta horten izan da lehen urtea hori pasatu zitekena eta eta baitu pasada Luisek lehenengo mailan irabazi du Kriston Kriston Chapiketa gina ta Kriston maila la kutxita eta eta ba nik e, bigarren mailan irabazi egin dut eta ta uste dut hor eh, horrek asko balio duela ba ba hor iparralde eta hartan daka muga hori bai bat, bat e, trinkete munduan muga hori orain arte uste dut handia izan dela beti uste egiten zen e, iparraldekoek baino ezin zutela trinketean e, jokatu eta uste dut orain aukera ona dela ba gubiok hau eh, hegoaldeko bi pilotarik txapelketak irabazita uste dut aukera ona dela eta aprobetxatu beharrekoa ba hegoaldean be pilotariek trinketean jokatzeko eta eta hegoaldeko pilotari honek eta maila altua duten pilotariek trinketean saiatzeko ba ikusteko hortik badela bidea ere. Euskal pilota eskualdunena izaiteko, ez? Hori da, hori da. Bai. Euskalduna izate, ez iparraldekoena edo egualdekoena, ez. Denona. <laughs> E, behiz, kantsarat eh, itzultzeko, nahiz eta kantxa ipatzen dugu, numeit. E, eh, binazkako xapelketa abiatuko duzu, igandian, oker ez banago, eta gainerat Alexis Hegirekin, hori da? Bai, bai. Bo, xapelketa hori nola ikusten duzu? Bon, be mailan hariko ziste? Bai, ba, be mailan jokatuko dugu, ni, ni baneukan nire atletik behintzate esperantza txiki bat lehenengo mailan jokatzeko, baina baina federakuntzak erabaki du ben mailan jokatzea eta ala izan beharko da eta ba, bai uste dute eta oso parekatu garela e, ben maila horretan e, pilotari oso daude ere eta ba, e, ez dakit helburu bezala zer jarri beharko dugu baina baina bueno esango nuke e, ba, bilatu behar dugula lehen bigar, be mailako lehenengo postu hori, ligasako lehenengo postu hori, ba, kanporak eta jokatzeko, gero lehenengo mailako semifinetan sarteko. Ia asko eskatzea izango da, baina bueno, partia partia izango gara eta eta ia posible den. Hala, esperantza zinuen, egia amatur bat, eh, etxegoin sartuko dela, gizan duten uh, ordez, bon, hori ere, zer da, zentzu gabekeria, zure ustez? Bueno, ez da gizelan esan, entu bekeria, ez, azkenean federakuntak bere erabakiak hartzen ditu eta eta arrazoiak eh, emango ditu. Federakuntak esan du, ba, hori egiten dutela, ba, be maiako txapelketa denek eh, bere bikotearekin jokatzeko eta parte guztietara aurkeztu alizateko eta aukera guztiak mantentzeko kanporak eta hori jokatzeko. Eta nahiago dute hori, e, ba, e, amaterrak sartu lehenengo mailan e, ordezko moduan, be maiakoak igo beharrean. Alexi Segi, biztan dena ari izan zirela haren kontra, ma, amaturretan behar bada ez, ez dakit, zuk eranen atazu, zer diozu zure uh, aurrelariaz edo aintzinekoaz? Bai, Alexi kontra, bai, bere kontra amaterretan eta bere eskoetan behi jokatu dut, eta bai bere kontra eta bai berarekin, eta bai, oso pilotari da, aurrelaria askarra, sake oso nekoa, eta, eta oso bizia gainera, eta uste dute eh, ondo konpontzen gara, eta aztu inolako arazorik e, eh, eukiko, nik uste gainera hori, e, bikote dena ondo jaten bada, bikote arriskutsua osatuko dugula, hori, bizkat bera bere gaztetazuna jarrita, eta nik nire ze, esperientza jarten e, zeiatuko naz, eta uste dut kombinazioa izango da. Erakusten duzu forma honean zirela, ala ere finala astelenean iraganda, mo igandeko, Uh, um, dena indar guztiak berreskuratuak izanen dituzu? Eh, egia edo gezurra. <laughs> Bo, iduriz ez. <laughs> ez, ez, ez, oso nekatuen nago, eta ametik igandera ba, txeren hartuko dut, pixkate eh, eskuako e, eh, deskantxatu, gorputxa deskantxatu, eta igandera alik eta oberen e, saiatu. Parekoak, noin nori dira? Intxospe eta iturberen kontra jokatzen du bikote azkarra, ala, pixka bat eh, lan eta lan ibilik beharko da. Oso bikote potentea da, oso indar askokoa, eta ba, nik uste asiera baten e, beharko diogula, partidari, haiek oso fuerte hasiko dira, eta hori turbek ere asko jokatzen du zuzen pilota, atzeko taulara, eta, eta bueno, bueno, gure, gure partida egin, pilota asko tinkatu, asko defenditu, eta, bueno, gure ondo egiten badu, ba, ba, espero partida azteko aukera gizatea. Inarru garte eskerak, zuri, uh, gurekin mintzaturik eta besantza hon, edo suerte hon, uh, eh, xapelketarako. Gale, mi esker zui.